Something about that work, work, work, work, work, work. When you walk a line, line, line, line, line. I'm in the cafe, my ta, ta, ta, ta, Drive me a dessert. No time to have you lurking. You make a walk, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, all my a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and Ellen, nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. You see me, I be work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. That's how me need a face to face. You could pick the time and the place. You will spend some time away. Now you need to forward and get me out of work, work, work, work, work, work. It's me up and work, work, work, work, work, work. You see me do my da da da da da da. So me better work, work, work, work, work. When you walk out, la la la la la. When the cat from my da da da. pensez à ceux qui vont work, work, work, work, work. Aujourd'hui, en ce euh, mercredi, on est le 27 juillet. Il est 6h tout pile. Bonne matinée, bon réveil tout le monde. À l'écoute de Skyrock, Mehdi avec vous et c'est parti pour le morning. Rap R&B tous les matins, toute cette semaine. Entre 6h et 9h avec euh, notamment des cadeaux à gagner euh, tout à l'heure. Justement, Rihanna, on va en reparler. La roulette est aussi qui va tourner. Et puis, avant de vous parler de tout ça, avant d'écouter le son de Designer avec Panda, on va faire un point sur l'actu de, de, ce mercredi, donc 27 juillet, avec Rémi, qui est là en face de moi. Salut Rémi. Salut Mehdi. Comment ça va Bon, ça va, tranquillo eh ben, bah, écoute, tant mieux. Avant euh, de développer euh, l'action, on fait un point sur le temps, la météo, Rémi. Ah bah, ça reste une belle journée côté ciel. Euh, le soleil fera de belles apparitions partout sauf dans le nord, c'est vrai. Voilà, ce sera un petit peu maussade et même pluvieux du Finistère au Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, les températures, on a 12 degrés à Beauvais, 13 à Nevers, 14 à Lille et à Clermont-Ferrand, 15 à Nantes et au Mans, 17 à Bordeaux et à Paris, 19 à Lyon, 21 à Toulon, 22 à Marseille, 23 à Nice. Au meilleur de la journée, il fera 20 à Cherbourg, 22 à Caen et à Lille, 24 à Biarritz, 25 à Nancy et à Paris, 27 à Saint-Etienne, 28 à Châteauroux, 29 à Toulouse, 30 à Marseille et à Lyon, 32 à Valence et 35 du côté de Nîmes. La pollution, et c'est plutôt bon, les indices sont compris entre 2 et 4. Ça monte à 5 sur Montpellier, Toulon, Nice et Mulhouse. 6h01, designer, ça vient juste après l'actu tout de suite. Et les Français doivent intégrer que nous sommes en guerre et changer leurs habitudes. Une guerre qui sera longue et difficile. Ce sont les mots de Manuel Valls qui s'est exprimé hier soir au JT de TF1. Le président avait pris la parole quelques minutes plus tôt. Il reste sur la même ligne de fermeté demande le rassemblement plutôt que la polémique. Daesh a rapidement revendiqué l'attaque d'hier à Saint-Étienne du Rouvray, non loin de Rouen, en Seine-Maritime. Deux individus ont pris en otage un prêtre, des sœurs et des fidèles avant d'être abattus par la BRI. Le curé Jacques Hamel a été égorgé. Une autre personne est toujours entre la vie et la mort ce matin. L'un des assaillants a été formellement identifié. Il s'agit d'Adèle Karmich, 19 ans et habitant de la commune. Il était euh, connu des services antiterroristes pour avoir tenté par deux fois de se rendre en Syrie. L'individu avait été incarcéré avant d'être libéré. Euh, sous bracelet électronique. Le parquet antiterroriste avait fait appel de cette décision mais n'avait pas obtenu gain de cause. Euh, le deuxième auteur de l'attaque est en cours d'identification et des perquisitions se poursuivent. Un mineur a été placé en garde à vue. Le président François Hollande réunit ce matin à 8h45 un conseil de sécurité et de défense à l'Elysée. Le chef de l'État reçoit juste avant les représentants des différents cultes avant de réunir le conseil des ministres à 9h30. Le chômage qui augmente une nouvelle fois, les chiffres ont été communiqués hier soir plus 0,2% en juin, soit 5400 personnes de plus sur les listes de Pôle emploi. Un nombre qui est toutefois en baisse de 0,7% sur un an. Ce sont les jeunes qui ont été les plus concernés par cette hausse le mois dernier. Le début d'une semaine de grève chez Air France, préavis déposé par les hôtesses et les stewards. Les syndicats veulent peser sur les négociations d'accords d'entreprise. Le mouvement tombe en plein chassé croisé ce week-end entre juilletistes et haussiens. Les prévisions du trafic ont par contre été revues à la hausse. La compagnie prévoit d'assurer 82% de ses vols. Si vous devez prendre l'avion, et eh bien vous pouvez avoir des infos concernant votre vol directement sur le site d'Air France. Euh, ce n'est pas une surprise, mais c'est tout de même une première au pays de l'oncle Sam. Une femme va représenter l'un des deux grands partis américains à l'élection américaine. Hillary Clinton a officiellement été désignée candidate par les délégués de la convention démocrate réunie à Philadelphie. Elle va désormais pleinement se battre contre son rival républicain Donald Trump. Un sondage donne pour la première fois une avance de 2% pour le milliardaire. Les Américains sont appelés aux urnes le 2 euh, novembre puis du sport et du foot, c'est officiellement la reprise ce soir pour Monaco. Les hommes du Rocher jouent euh, le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ils se déplacent en Turquie pour affronter le Fenerbahçe. Coup d'envoi à 20h45. Merci Rémi, tu reviens tout à l'heure vers 6h30. Ouais. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Rémi, c'est ouais et là. Bah, c'est deux petits mots, euh, c'était deux petits mots quoi. Moi j'aime bien. Ou tu peux les, les additionner aussi. Voilà. Voilà. Ouais, tout à l'heure demi 6 h Ça un peu Cédric là. c'est vrai, ça un peu le belge. Voilà. Hein. c'est vrai, tiens, un petit dédicace au belge euh, s'il nous écoute. Euh, voilà, le belge, Romano, Difool, toute l'équipe qu'on va retrouver à la rentrée en direct et puis ce soir aussi pour pour la spéciale entre 21h et minuit sur Skyrock. 6 h 4 mercredi aujourd'hui, 27 juillet, la roulette qui va tourner avec la compile Planète Rap 2016 à gagner et l'enceinte aussi Monster Backfloat et puis deux titres de Rihanna. ce sera dans l'émission, là, dans le Morning Rap RB, entre 6h et 9h. Dès que vous entendez deux titres de, Rihanna à la suite, vous envoyez un message au 7 Vous envoyez Rihanna, surtout euh, par message, au 7 Et vous repartez avec 5 places pour son Stade de France. Ce sera samedi avec euh, Skyrock. Grosse soirée donc au Stade de France et vous êtes invité. Designer, à écouter tout de suite. Voici Panda. in Atlanta. Just did the lean the family. Credit cards and the scams, Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wayne see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wayne see, family. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then the bullet, you panic the killers understand me. I got broads in Atlanta, twisted throw D in the van. Credit cards and the scammers, <laughs> hitting the looks in the van. Legacy, family, wait, see, look like a band? Going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacy, family, wait, see, family. Package full, Danny, selling ball, candy. May not the macho like Randy, the chopper go out to for granted. need to pull up your bandit, hope the killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, twisted up leaning sipping fountain. Credit cards in the scammers, wake up beside you, let designer, over to let shoot. They be anti rats, I know we clapping you. I be pulling my stuff in the finest shoot. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I try to shoot. Black is six, found Why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the finest, no they come and kill you on the counter. Paroli is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, discount for digits. Say you make you a lot of money. No killers pull up in the end, baby. CTDD pull up in the killer, baby. Call it, feel it, feel like gon' feel it, baby. Lips up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bonds when he spending the Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business. And the rape, doing the, floor, the, doing the minute. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas split. Panda. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just at the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the band. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacies, family, way and see, panda. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man, I'm the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Been the bullet, you bandit. We killers understand me. I got broads in the Atlanta. Twisted the lean in the family. Credit cards and the scams, Hitting the licks in the van. Legacy, family. Why is it lit like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacy, family. Why is it panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out for granted. This nigga bullet your bandit. Hope you killers understand me. panda, panda, Nouveau, nouveauté, nouveau son, nouveauté Skyrock. Tout le monde me à travers mon innocent, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle La France est belle, est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne, je préfère ne rien voir comme Amadou et Marianne Je t'invite à manger un bon chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'embrasser. Je suis français pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'il me trouve trop français Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne, fier d'être le fils de Monsieur Diallo, éternellement insatisfait. À suivre. On vous l'a fait découvrir en exclus sur Skyrock il y a quelques jours, le nouveau Black M et on s'occupera de vous faire découvrir son album. Hein. À la rentrée, forcément, il y aura un Planète Rap organisé entre 20h et 21h sur Skyrock. Black M avec euh, Je suis chez moi à 6h12. La suite du son avec euh, Vita et Jules. Dans un instant, on va écouter Ça les dérange.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 All these questions, therefore. on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Skyrock. Quand je parle, je fais. Rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop. On peut tous glisser. Y'a que Dieu qui sait. Je me quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de salis Ils font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. non, non, non, non, non à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole, toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parlé, dans deux sales affaires. Mon marche à la parole, je sais que les dérange, je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent sur mon marche à la parole. on n'a rien à foutre. Pas, de, pas, pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est, crois pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai. Je eh, regarde trop la télé, eh, on a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole, toujours ma parole. Vas-y, laissez parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. J'aime plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potes, potons mal parés dans deux sales affaires. Nous, on marche à la parole. J'ai que ça les dérange, j'ai que ça les dérange. J'ai qui passe au manteau. Nous, on marche à la parole. J'ai que les dérange, j'ai que ça les dérange. J'ai qui passe mon dos On en a rien à foutre. Je crois qu'ils m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle et ça rigole. On tient nos promesses, de parole Et qu'est-ce que ça peut te foutre Qu'est-ce ça peut te foutre On va d'où on vient On va d'où on vient Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans deux sales affaires. Nous on marche à la parole. Je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent sur nos dos. Nous on marche à la pas de gros mots, hein, Vita et Jules. Euh, on vient de les écouter là à l'instant sur Skyrock. Le duo avec Ça euh, les dérange. Ali Shakis pour la suite du son. In Command pour vous accompagner au réveil pour la plupart. Vous êtes déjà en train de bosser à 6h18. On est euh, mercredi aujourd'hui, 27 juillet. Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. 2016. Plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Exclusive. Signé avec le nouveau Duel Maître Gims. Le nouveau Soprano. C'est Soprano. MHD. Le nouveau SCH. Premier sur SCH. Fips Harmony. Design Skyrock Radio. Écoute Skyrock à tout moment. On voit roulette au 72020 et gagne ta nouvelle compile Planète Rap 2016. Avec en plus, en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat étanche et insubmersible. Planète Rap. Planète Rap. 2016, la compile officielle pour un été. Promets sur le rap. Pa, pa, pa, roulette au 72020, 65 centimes plus coup d'un SMS. Tu veux rencontrer le mec de tes rêves C'est facile. Tu peux te mettre au sport changer de style vestimentaire, sortir tous les soirs en boîte et faire des séances de bronzage. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des mecs cool près de chez toi. Smax, S-M-A-X. Est-ce qu'on emmène les enfants au parc Disneyland ou au parc Walt Disney Studio En ce moment et pour une visite jusqu'au 28 septembre, profitez des deux parcs pour le prix d'un seul.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 J'ai pas leur temps, je m'en tu n'as pas idée. Pourquoi verbaliser L'ambiance est validée. Le terrain 6h-9h sur Skyrock. Rap and R&B. Le morning rap et R&B. Said I'd be gone by five. But it's sunrise and I'm still in your bed. Good night usually means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. somebody like me. You wanna love somebody like me. If you can love somebody like me, you must be Mr. Too. Who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me. If you can love somebody like me, you must be Mr. Too. We used to talk till midnight. All those days that you stayed at my house. you, and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Getting high on our supply, and we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common. sur Skyrock, rap R'n'B non-stop.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 Et s'il y a deux types de Rihanna à la suite, il y a 5 places à gagner pour son concert au Stade de France samedi avec Skyrock. On est mercredi, 27 juillet aujourd'hui. On fait un point sur l'actu tout de suite et on commence par le temps avec Rémi. Salut Rémi. Salut Mehdi, salut à tous. Alors le temps, ça dit quoi Eh ben ça dit que ça reste une belle journée côté ciel. Hein. Bon, le soleil fera de belles apparitions partout sauf dans le nord. journée plutôt maussade et même pluvieuse hein, du Finistère au Nord-Pas-de-Calais. Les températures ce matin, 13 euh, degrés à Blois, 14 à Lille et à Rouen, 15 à Besançon et à Limoges, 17 à Strasbourg et à Paris, 19 à Lyon, 21 à Avignon, 22 à Marseille et à Montpellier. Au meilleur de la journée, il fera 20 au Havre, 22 à Lille et à Rouen, 24 à Rennes, 25 à Paris, 26 à Poitiers, 27 à Annecy, 29 à Limoges, 30 euh, à Marseille et à Lyon, 32 à Perpignan et 33 du côté de Montpellier. Et puis la pollution, c'est plutôt bon. Les indices sont compris entre 2 et 4. Ça monte à 5 sur Montpellier, Toulon, euh, Nice et Mulhouse. Rihanna peut-être 1, peut-être 2, on va voir. C'est juste après l'actu là, maintenant à 6h29. Les Français doivent intégrer que nous sommes en guerre et changer leurs habitudes. Une guerre qui sera longue et difficile, ce sont les mots prononcés hier soir par Manuel Valls au journal de 20h sur TF1. Le président avait pris la parole quelques minutes plus tôt. Il reste sur la même ligne de fermeté et demande le rassemblement plutôt euh, que la polémique. Daesh a rapidement revendiqué l'attaque d'hier à Saint-Étienne-du-Rouvray, non loin de Rouen, en Seine-Maritime. Deux individus ont pris en otage un prêtre, des sœurs et des fidèles avant d'être abattus euh, par la BRI. Le curé Jacques Kamel a été égorgé et une autre personne est toujours ce matin entre la vie et la mort. L'un des assaillants a été formellement identifié. Il s'agit d'Adel Kermiche, 19 ans et habitant de la commune. Il était connu des services antiterroristes pour avoir tenté par deux fois de se rendre en Syrie. L'individu avait été incarcéré avant d'être libéré sous bracelet électronique, ce qui crée la polémique. Hein. Depuis hier soir, le parquet antiterroriste avait fait appel de cette décision mais n'avait pas obtenu gain de cause. Le deuxième auteur de l'attaque est en cours d'identification et des perquisitions se poursuivent. Un mineur a été placé en garde à vue. Le président réunit ce matin à 8h45 un conseil de défense à l'Elysée. Il reçoit juste avant les représentants des différents cultes religieux avant de réunir le conseil des ministres à 9h30. Une enquête préliminaire ouverte à Nice pour euh, abus d'autorité. Elle a pour objectif de vérifier les affirmations de Sandra Bertin. La policière municipale affirme avoir reçu des pressions pour mentir sur le dispositif policier au soir du 14 juillet. Le procureur dispose désormais de tous les éléments. L'identité de la personne qui aurait contacté cette chef du service de vidéosurveillance va être vérifiée. Il ne s'agirait pas d'un membre du cabinet du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Une nouvelle mise en examen à la mairie de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Après le maire Patrick Balkany et sa femme, c'est le directeur général des services techniques qui est dans le collimateur de la justice. Thierry Brandac a été mis en examen pour trafic d'influence passif, corruption passive et recel. Il n'a pas été placé en détention provisoire. Le parquet refuse pour l'instant de confirmer une éventuelle un éventuel placement sous contrôle judiciaire. Du sport et du foot, c'est officiellement la reprise là ce soir pour euh, Monaco. Les hommes du Rocher euh, jouent le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ils se déplacent en Turquie pour affronter euh, le Fenerbahçe. Coup d'envoi à 20h45. Match nul hier soir. Deux buts partout entre Rostov et Anderlecht et 1-1 entre Anderlecht. et 1-1 entre Salonique et l'Ajax Amsterdam. Et puis il y a pas mal d'infos mercato. Là, on, verra tout ça à 7h. La purge. Qui... On fera donc un gros point alors tout à l'heure. Ouais, un gros point. J'ai pas mal de trucs à vous dire. Mhm. Mmh. La purge qui se poursuit dans la délégation russe à 9 jours des JO de Rio, conséquence du scandale lié à un présumé dopage d'État. 108 Russes sont désormais privés de jeu. Les derniers en date, 22 rameurs suspendus par les instances de leur discipline. Merci Rémi, retour donc tout à l'heure à 7h avec euh, donc ce gros point mercato. Alors. Ouais, ça marche à tout à l'heure. À tout à l'heure, il est 6h32 sur Skyrock, on est mercredi. Aujourd'hui 27 juillet, peut-être un Rihanna, peut-être deux si on a deux à la suite. Là maintenant sur Skyrock, vous envoyez Rihanna par message au 7 20 20 et vous repartez avec 5 euh, places pour euh, son concert. Grand grand concert qu'elle prépare au stade France, ce sera euh, samedi. En plus, euh, mortel, hein. samedi soir, euh, lendemain, repos, peut-être les vacances là aussi pour certains, mais même pour ceux qui, qui taffent, pourraient faire la grasse mat dimanche après le grand concert de Rihanna. On écoute des fort là maintenant sur Skyrock. what you came for. Lightning strikes every time 7-20-20. Vous envoyez Rihanna par message au 7-20-20 et vous repartez avec euh, des places, 5 places pour euh, son concert avec Skyrock au Stade de France. Ce sera samedi. Et on va écouter justement deux types de Rihanna. Panda Replay avec 10 6 tu t'aimes fort. Petit tour au standard pour rejoindre Audrey qui est là, qui est réveillée, qui nous envoie un message. Salut Audrey Salut Je te demande même pas si ça va puisque j'ai la réponse avec ton ah, salut Audrey c'est clair. Moi, ça va, je suis au top là. Tu es au top, tu es en pleine forme, tu es bien ah réveillé ce matin. Ah bah avec vous, c'est clair, ouais. À 6h40, merci pour le petit compliment. <laughs> Audrey, tu fais quoi aujourd'hui toi Bah du coup, je vais au boulot là en fait. Et c'est quoi ton taf Bah je suis responsable en boulangerie, donc euh, au taquet dès le matin. Ah, tôt. ah oui, <laughs> petite dédicace pour tous les boulangers, réveille très très tôt. Hein, euh, Comme chaque jour, euh, quelle heure toi aujourd'hui là Audrey Ah bah 5 h tous les matins. 5 h ok. Et par contre tu termines un petit peu plus tôt non quand même Ouais, ça va, ça va. Mais on compte pas trop ces heures. ah, vous comptez pas les heures Ah bah non, mais bon, après, c'est comme ça. Ce soir, on sortie du taf aux alentours de 21h, quoi, à peu près. Non, non, non, faut pas déconner. Ah, non, quand même. Bon, Audrey, et eh ben voilà, t'as gagné. C'est pour toi les 5 places de Rihanna. Ah ouais, bah merci beaucoup, c'est génial. Je suis trop contente, là. Ça va être une soirée de dingue, là, eh, samedi. Eh, eh, ouais, ouais, grosse soirée, soirée de folie, soirée de, dingue, comme tu dis. 5 places pour toi pour le Stade de France de Rihanna. Ah ouais, bah merci beaucoup, hein. vous C'est gagné, Audrey. Passe une bonne soirée avec tes potes, avec la famille famille, avec qui tu veux. Euh, ah, parti avec les potes là. Tu vas <laughs> pouvoir, distribuer tout ça autour ah, de toi. Et puis euh, bah, passer une belle soirée donc samedi au Stade de France pour les matériels. On te souhaite une bonne journée Audrey, on te fait un gros bisou. Bonne journée, bisous, bisous. Et, puis euh, et puis bah, éclate-toi bien donc, euh, donc samedi soir. On remet ça là tout à l'heure sur Skyrock. Deux titres de Rihanna, vous faites le 7-20-20, vous envoyez Rihanna et c'est gagné 5 passes pour son Stade de France. Fifth Harmony, c'est pour la suite du son sur Skyrock dans le morning rap RB. 6h41. On va écouter Work From Home et puis euh, l'horoscope de l'amour aussi arrive. Sans places de concert Rihanna au Stade de France avec Skyrock. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite, envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. 65 centimes plus coup d'un SMS. Tu veux rencontrer le mec de tes rêves C'est facile, tu peux te mettre au sport changer de style vestimentaire, sortir tous les soirs en boîte et faire des séances de bronzage. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des mecs cool près de chez toi. Smax, S-M-A-X. Allez, Fifth Harmony se prépare, Work From Home, 6h42, mais juste avant l'horoscope, c'est parti. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et eh oui, l'horoscope de l'amour tous les matins entre 6h et 9h dans le morning rap RB avec euh, donc euh, votre puissance amoureuse hein, sur une échelle de 0 à 5. 0 aujourd'hui pour les Sagittaires et les Cancers, Petit moral et euh, peu d'amour pour les lions et les balances. Vous avez connu des euh, jours meilleurs, alors courage pour cette journée plus que moyenne. 2 pour les scorpions, et les capricornes. Ne refusez pas un petit café ou un verre durant la journée car euh, derrière se cache une rencontre sympa. 3 pour les béliers et les gémeaux. Vous êtes en forme, vous allez vivre une belle journée. 4 sur 5 pour les vierges et les versos. Personne ne vous résiste aujourd'hui. Si vous êtes en couple, votre partenaire sera comblé de bonheur. Et puis 5 euh, sur 5 de puissance amoureuse en ce mercredi 27 juillet pour les poissons et les taureaux. Journée parfaite. Vous êtes celui ou celle qui enverra des euh, rayons de soleil et d'amour autour de vous. Allez, 6h43 sur Skyrock. Dans un instant, on va écouter euh, le son euh, de Jules. Nouveau Jules s'appelle Mon Bijou. Et juste avant, les 5 filles qui cartonnent en ce moment avec ce titre qui s'appelle Work From Home. Voici les Fifth harmonies sur Skyrock. I'm pretty impatient, but I know you them hours. I'm sending pick after picture, I'ma get you fired. I know you're work. You don't gotta do the work, work, work, work, work, work, work.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 And I you make it clap, no hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time, she. She ride it like a 63.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 Put Le morning. 6h, 9h sur Skyrock. Je veux inviter à moi. Tu peux me laisser, ta le choix. Je suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, je t'aime bien habillé ou en pyjama. Coiffé ou avec les pinces. Des fois, tu sais pas où t'as mal, suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Y a ce beau boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. Je pense à toi quand je suis dans ma piscine. Y a ce beau boule dans la cuisine. Je suis j'hallucine. Tous les jours mes yeux te dessinent. Je pense à toi quand je suis dans ma piscine. T'es mon bijou. Je suis fou toi, je veux mon bisou. Dans mon bijou.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 So phenomenal. ce son hein, puisque c'est euh, le carton mondial actuellement actuellement numéro en France depuis euh, plusieurs semaines et dans plein de pays euh, dans, le monde. Justin avec Can't Stop the Feeling en attendant un album qui est prévu pour Justin Timberlake. Va falloir patienter puisque c'est pas tout de suite tout de suite. Il est prévu pour pour début 2018. Donc on a le temps hein, quand même avant l'arrivée du, nouvel album de, Justin Timberlake. Il est 6h53. Bonne matinée tout le monde. À l'écoute de Skyrock avec la suite du son et la suite c'est Black Canelo. On va se faire un bon classique là. Wiz Khalifa dans un instant. Tiens d'ailleurs, donnez-nous des idées de classiques à Rap R&B français ou US. Envoyez vos petits messages sur l'appli Skyrock FM et puis par SMS aussi au 41 759. Concert Vous l'avez attendu, le moment est venu. Rihanna, la tournée des stades en France avec Skyrock. Le 19 juillet au Grand Stade de Lyon, le 23 au Stade Pierre-Mauroy de Lille et le 30 juillet au Stade de France à Paris. The Anti World Tour avec Skyrock, avec la participation exceptionnelle de Big Sean en première partie. Les places sont déjà en vente sur livenation.fr. Plus d'infos sur rihannanow.com. Le morning rap R&B, 6h-9h sur Skyrock. yellow. Yeah, uh-huh, you know what it is. Everything I do, I do it Yeah, uh-huh, When I pulled off the lot, my town, you see me, you know everything. Black and yellow, yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds, I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Uh, black stripe, yellow paint engine roaring. It's the big boy, you know what I paid for it. And I got the pedal to the metal. Got you niggas checking game, I'm balling out on every level. Hear them haters talk, but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for them, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah. Uh -huh. me cause I'm fucking with their best friends. Not a lesbian, but she a freak though. This ain't for one night, I'm shining all week, ho. I'm sipping Clico and rocking yellow diamonds. So many rocks up in my watch, I can't tell what the time is. Got a pocket full of big faces, throw it up cause every nigga that I'm with, Taylor. Yeah put it down from the whip to my diamonds. black and yellow, black and yellow, black and yellow, uh, black and yellow. Stay high like I'm supposed to do. That crowd underneath them clouds can't get close to you. And my car look unapproachable. Super clean, but it's super mean. She wanna fuck with them cats, smoke weed, count stacks, get fly, take trips, and that's that. Real rap, I let her get high as she want and she feel that. Convertible drop feel, 87 the top pill. Back. You know what it is. Yeah, yeah. You know what it is. Y'all already know what it is, man. If you don't, you should by now. when you see me, you know <laughs> everything. Uh. yellow. I put it down. Taylor Gang. Uh. C'était bon ça, Wiz Khalifa sur Skyrock avec Black Agnello, 6h58. Tiens d'ailleurs, euh, vous l'écoutez quoi comme classique hein? On se fait plein de classiques là tous les matins entre 6h et 9h dans le morning rap RB. On nous propose euh, If I Rule the World, Nas avec L'Orénil on nous propose Lil Wayne aussi avec Lollipop, euh, du son de Tupac avec California Love. vous êtes carré les auditeurs. Hein ah, français quand même avec euh, Full ou Flop qui nous dit Psychiatre de la rime, le son des bandits. On nous propose du Sefiu, du Nas NTM. On va checker tous vos messages là. Dites-nous sur l'appli sur le net skyrock.fm et par SMS au 41 759. C'est mercredi mercredi aujourd'hui. On est le 27 juillet, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Rémi est là, en pleine forme. Et eh ouais, comme d'hab. Et euh, avec une météo qui est, elle, moyennement en forme, on va dire. Ouais, ça va, il fait quand même assez beau aujourd'hui, mais on a euh, de la pluie, des nuages euh, dans le nord, hein, du Finistère au nord, pas de Calais. Eh, c'est ça le truc. Voilà, c'est ça le truc, donc c'est pas terrible par là. Par contre, ailleurs, ça va aller aujourd'hui, hein, une journée relativement agréable, même si, même si c'est un petit peu plus nuageux quand même qu'hier. Les températures ce matin, 12 degrés à Beauvais, 13 à Nevers, 14 à Lille et à Clermont-Ferrand, 15 à Nantes et au Mans, 17 à Bordeaux et à Paris, 19 à Lyon, 21 à Toulouse, 22 à Marseille, 23 à Nice. Dans l'après-midi, il fera 20 à Cherbourg, 22 à Caen et à Lille, 24 à Biarritz, 25 à Nancy et à Paris, 26 à Troyes, 27 à Saint-Etienne, 29 à Toulouse, 30 à Marseille et à Lyon, 32 à Valence et 35 du côté de Nîmes. La pollution, c'est plutôt bon. Les indices compris entre 2 et 4, ça monte à 5 sur Montpellier, Toulon, Nice et Mulhouse. On écoute Mike Posner et toute les Ibiza dans un instant. Il est 7h, là on fait un point sur l'actu avec toi, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations après l'attentat d'hier dans une église de saint étienne du Rouvray en Normandie. L'un des deux terroristes a été formellement identifié identifié. Abdel Adel Kermich, 19 ans, habitant de cette commune de 27 000 habitants. Il était connu des services antiterroristes pour avoir tenté par deux fois de se rendre en Syrie. L'individu avait été incarcéré avant d'être libéré sous bracelet électronique. Certains parlent ce matin de manquement de la part de la justice et d'un drame qui aurait pu être évité. Le parquet antiterroriste avait pourtant fait appel de cette décision mais n'avait pas été entendu. Un début de polémique donc lié à la justice mais aussi une autre concernant la sécurité. Daesh a revendiqué l'attaque et nous prouve que ces soldats peuvent attaquer partout et à tout moment. Euh, François Hollande s'est exprimé hier soir. Il demande aux Français de se rassembler et euh, de, il fait comprendre à la classe politique que l'heure n'est pas au règlement de compte. Il reçoit ce matin les représentants des cultes avant de réunir un conseil de défense, puis le traditionnel conseil des ministres. Les deux individus ont pris en otage un prêtre, vous le savez, des sœurs et des fidèles avant d'être abattus par la BRI. Le curé Jacques Hamel a été égorgé. Une autre personne est toujours ce matin entre la vie et la mort. L'identité euh, du deuxième assaillant n'est pas encore connu. Les perquisitions se poursuivent et un mineur a été placé en garde à vue. Le chômage qui augmente une nouvelle fois. Les chiffres ont été communiqués hier soir, plus 0,2% en juin, soit 5400 personnes supplémentaires sur les listes de Pôle emploi, un nombre qui est toutefois en baisse de 0,7% sur un an. Ce sont les jeunes qui ont été les plus concernés par la hausse le mois dernier. Le début d'une semaine de grève chez Air France, préavis déposé par les hôtesses et les stewards. Les syndicats veulent peser sur les négociations d'accords d'entreprise. Le mouvement tombe en plein Chassés chassé entre et haussiens ce week-end. Les prévisions du trafic ont été revues à la hausse. Ça, c'est la bonne nouvelle. La compagnie prévoit d'assurer 82% de ses vols. Les flammes qui gagnent du terrain en Californie. Un, un incendie ravage depuis vendredi la banlieue nord de Los Angeles. Le sinistre avance poussé par le vent et les fortes chaleurs. Il arrive aux portes de Santa Clarita où quelques 20 bâtiments ont déjà été détruits. Du sport et du foot avec pas mal d'infos mercato à vous donner ce matin. Le Capogba, ah, ah, tout ah, d'abord, qui semble un petit peu plus difficile qu'on le pensait. Si le montant du transfert euh, à 120 millions d'euros semble réglé, il reste la commission. Eh oui, la commission de l'agent Mino Raiola. Il espère toucher. tu veux euh, dire Ouais, bah, c'est <laughs> il fabule un peu parfois, c'est vrai. Il espère toucher 25 millions dans cette affaire, mais la Juve et Manchester en fait n'arrivent pas à se mettre d'accord sur euh, bah, qui des deux clubs doit verser la somme. Ça se renvoie un petit peu la balle. Du coup, l'agent, bah, il a tranché hier assez fermement comme il a l'habitude de faire. Il a carrément annulé la visite médicale de Pogboom prévue chez les Red Devils. En parlant de gros sous et de Juve, vous devez savoir Gwen devient le le troisième transfert le plus cher de l'histoire. L'attaquant de Naples a été vendu au champion d'Italie pour 90 millions d'euros. Lyon qui referme pour l'instant le dossier La Casette. Jean-Michel Aulas a refusé une proposition d'Arsenal euh, qui tablait sur un chèque de 35 millions. La direction a été claire. La Casette est l'un des leaders du groupe de Bruno Genesio. Il est irremplaçable. Et puis la question de l'avenir de Blaise Matuidi toujours posée. Il pourrait bien quitter le PSG là dans les prochains jours si le Parisien a envie de découvrir la, première ligue. C'est en Italie qu'il risque d'évoluer. Euh, donc ça on verra. Il pourrait remplacer c'est euh, bah, Pogba dans l'entrejeu. Forcément, si Pogba s'en va, l'ancien Stéphanois serait séduit à l'idée de s'engager avec une formation qui souhaite briller cette année en Ligue des Champions. Enfin, rien de confirmé pour l'instant, mais euh, un nouveau club peut-être pour euh, Kevin Gamero, le Français qui évolue au FC Séville, se rapproche de l'Atlético Madrid pour rejoindre donc Griezmann. Le montant de la transaction serait de 30 millions d'euros. Ça a bougé cet été comme tous les étés, hein, d'ailleurs. Ah ouais. Rémi, tu reviens dans, moins d'une demi-heure maintenant. Bah oui, à 7h30. mais bah ouais, parce que je regarde l'heure, là il est 7h02, donc dans 28 minutes le retour de l'actu. <laughs> à tout à l'heure. A À tout à l'heure, Rémi. Et euh, le son bah, continue sur Skyrock. Hein. le Morning Rap R&B avec la roulette aussi qui va tourner. la compile Planète Rap 2016 à gagner. Avec aussi l'enceinte Monster Backfoot C'est l'enceinte qui déchire. Euh, qui vaut 200 euros. Qu'on peut mettre dans l'eau. Euh, voilà. Donc ça, c'est le petit plus de, l'enceinte. On vous la file tout à l'heure. Et pour le son, Mike Posner a tout de suite enchaîné à Necfeu.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 Le diable me remet dans le mal, j'ai tellement déconné maintenant je bats, mais c'était pas la White Widow fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Pas Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconforte La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. pas mes peurs. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconforte La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. Je sais que je recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je recommencer sais comment c'est. Quand, quand, quand, quand, quand, Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je balle. Mais c'était pas la White Widow. J'ai du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Pas mes Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je l'ai déçu, je l'ai perdu. L'une des seules à m'encourager depuis mes débuts. Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de belles Belzébuth. J'ai fini par la tromper, donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Cela n'a pas de sens. Mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante. J'ai perdu la patience. J'ai tout gâché pour cette pouve extravagante. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je bats. Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite J'ai déconné, j'aurais pas dû mes Jamais de la vie Mais je trahissais Celle qui quoi Me réconfort La seule qui veut bien de moi Malgré mes fous J'ai déconné, j'aurais pas dû Je pas mes Jamais de la vie Mais je trahissais Celle qui quoi Me réconforte La seule qui veut bien de moi Malgré mes je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète On avait tout pour être bien mais je tentais déjà comme Je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète ouais. J'ai déconné ouais. C'est toujours la même rentrée. Si elle veut pas se taire, je peux pas le faire à sa place. L'amour se transforme en pierre Et tout s'arrête quand elle déclare sa flamme. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je bats. Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie Mais je Celle qui quoi Me réconfort La seule qui veut bien de moi Malgré mes J'ai déconné j'aurais pas dû J'trahis pas mes Jamais de la vie Mais je trahissais Celle qui quoi Me La seule qui veut bien de moi Malgré mes Je sais que je vais recommencer Pourtant c'est fou comme on Je sais que je vais recommencer Toi-même tu sais comment c'est le diable me remet dans le mal Veut que je l'emmène en bas Afin de fumer la white weed Elle dit qu'elle veut me parler à huit Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné maintenant je balle Mais c'était pas la white weed J'ai fait du mal à ma petite le Escrew, un des groupes de euh, Necfeu, on va l'écouter, j'aurais pas dû sur Skyrock Escrew avec euh, Necfeu justement. Il est 7h10, le son euh, de Skyrock continue. Rapper NB dès le matin et toute la journée, le morning rapper NB avec DJ Khaled tout de suite en nouveauté. DJ Khaled avec Drake, on écoute For Free, enchaîné à SCA juste après. Allô maman arrive. Another one, another one, another one. We the best music, music. Major Key. Major Key. DJ Khaled. Yeah. I go on and on. Can't understand how I last so long. I must have the superpowers. Last 223,000 hours. And it's cause I'm off of CC. And I'm off the Hennessy. And like your boy from Compton said. You know this dick ain't free. I got girls that I should've made pay for it. Got girls that I should've made wait for it. I got girls that I cancel a flight back home day, another day for it. You got attitude on nana, nine, yo. Pussy on agua, yo. Stomach on flat flat, and yo. Ass on what's that? And yeah, I need it all right now. Last year I had drama, girl, not right now. I was never gonna chat. What we talking about? You the only one I know can fit it all in them. Man, I always wonder if you ask yourself, is it just me? Is it just me? Or is this sex so good I shouldn't have to fall for free? Ah, uh, is it just me? Yeah, is it just me? Is this sex so good I shouldn't have to fuck for free? I know you working day and night to get a college degree. Bet nobody that you been with even know you're free, right? You know you only do that with me, right? Yeah, double checking on you. You know I never put the pressure on you. You know that you make your own mind up. You knew what it was when you signed up. Now you gotta run it up. I be out of words trying to sum it up. Girl, you throw it back like one love. Even let me slash on the tour bus. Yeah, I told her, but she don't do enough. Even though you in the hood, I'm still pulling up. Dip, dip, straight to your doorstep. This a real thing, can you feel the force yet? I always wonder if you ask yourself, is it just me? Is it just me? Or is this sex so good I shouldn't have to fall for free? Uh, is it just me? Yeah, is it just me? Is this sex so good I shouldn't have to? Another one, another one. They don't want me to have another anthem, so I made sure I got another anthem. anthem. Sweet the best all summer's ours. It always has been. Don't ever play yourself. <laughs> One shot for Future the Prince. One time for 40. One time for Drake. Yeah, another one. Bless up. rap. Skyrock, premier sur le rap. Oh non. Ah ouais. Non, non. J'aurais pas trop là, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la faute à la télé. Je pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. et partout, dont tu m'attendras du rémel sous les cils. Nos portraits dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non. J'aurais pas tout fait pour te perdre mais je t'ai perdu Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire C'est hyper dur mais au fond je sais que tu vas partir laisser seul dans un 5 étoiles Encore une fois je me dirais que je n'ai que ma mère Allô maman ça va, pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, t'es travail. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, Bobo, Bobo. Allons-nous-en. Allô maman. Ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. J'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô maman. J'crois que t'as besoin. De Allons-nous-en trop ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir. Je parle à la faucheuse, la nuit, je me réveille en âge, Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là, je suis partout, toi tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, allô maman, je crois que t'as besoin, je crois que t'as besoin. allons-nous-en. va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô maman, bobo, bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin, j'crois Repos, allons-nous-en. Maman, ça va? sur Skyrock avec Allo Maman et direction la Floride tout de suite. Pour écouter Ken Jones, il vient de là-bas. Et on va l'écouter avec Don't Mind là dans un instant, 7h17 et euh, retour à Marseille aussi. Avec le nouveau Alonso qui s'appelle Binta. C'est ce qui vous réveille dans un instant sur Skyrock, 7h17. Fanny a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's. Alors elle croit qu'elle peut tout réussir, même intégrer cette grande école de musique. Oui, mais Fanny, c'est chez McDonald's que tu gagnes à tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août, voire règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. Chérie, que tu continues de l'accompagner jusqu'à la grille de l'école, pourquoi pas Que tu lui donnes encore des surnoms d'animaux en public, à la limite. Mais regarde les choses en face, il a les pieds qui dépassent du lit, ton canard des îles. Ça tombe bien, en ce moment chez Ikea, le cadre de Malm 90 cm par 200 est à 99 euros au lieu de 129. Sur présentation de la carte gratuite Ikea Family, détails sur Ikea.fr. Ikea. C'est pas chez vous, mais chez nous, on a deux problèmes capitaux. La chute de cheveux de mon mari et celle des mobiles de mes enfants. Alors pour mon mari, on a abandonné l'idée de trouver une solution. Mais pour les jeunes, vu le prix que ça nous coûte, hors de question de laisser tomber. Jusqu'au 1er août chez SFR, bénéficiez de jusqu'à 50 euros remboursés sur une sélection de smartphones sans engagement et décimloqués, comme le Sony Xperia E5. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à condition dans les magasins SFR participants. Remboursement sur demande dans la limite du prix d'achat. Jamais Skyrock t'a offert autant de musique dès le matin. Dès le matin. Morning, morning. The morning. Le morning rap et R&B. 6h-9h sur Skyrock. Oh Olana. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson. that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da, da. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da, da. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them African American for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, como esta? She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da.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 And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me.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 Elle a pris du galant, en de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore des boules sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Et t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Et t'as fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout, on a la nuit, c'est une bombe, c'est pas dans sa douche. Elle voit que le côté finance, un euro tu n'as pas, elle trace sa route. Le SMIC est ça c'est minable, elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes tasse toi tu veux ta place, tu rêves, des fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes tasse toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. un instant, on fait un point sur l'actu. Là, il est 7h25 euh, et juste avant, à faire plaisir à Redouane de Saint-Etienne qui nous a demandé le son de California Love. Voici Tupac avec Dr. Dre. Souvenez-vous. avec euh, Doc Écoutez d'écouter California Love à l'instant sur Skyrock. On est mercredi là aujourd'hui, milieu de semaine. Allez courage si vous êtes euh, en train de vous réveiller, peut-être en train de bosser, peut-être euh, en train de vous écouter dans les voitures, déjà en direction du euh, boulot. 27 juillet, on fait un point sur l'actu là tout de suite, l'actu le sport, la météo avec Rémi et juste après on écoutera le son de Ali Shakiz avec In Command. Salut Rémi. Salut Mehdi. Alors la météo, ça dit quoi avant l'actu Ah bah ça dit que ça reste quand même une belle journée. Hein. Le soleil va faire de belles apparitions partout, sauf si vous êtes dans le nord, ce sera Mossad pluvieux aujourd'hui du Finistère au nord pas de pas de Les températures pour ce matin 13 degrés à Blois, 14 à Lille et à Rouen, 15 à Besançon et à Limoges, 17 à Strasbourg et à Paris, 19 à Lyon, 21 à Avignon et 22 à Marseille et à Montpellier. Au meilleur de la journée, il fera 20 au Havre, 22 à Lille et à Rouen, 24 à Rennes, 25 à Paris, 26 à Poitiers, 27 à Annecy, 29 à Limoges, 30 à Marseille et à Lyon, 30 à Perpignan et 33 du côté de Montpellier. La pollution, c'est plutôt bon. Les indices sont compris partout entre 2 et 4. Ça monte à 5 vite fait hein, sur Montpellier, Toulon, Nice et Mulhouse. 7h30 pile, Ali Shakiz arrive juste juste après l'actu maintenant. Le président qui reste sur la même ligne de conduite, euh, François Hollande, affiche sa fermeté et demande le rassemblement plutôt que de la polémique. Daesh a rapidement revendiqué l'attaque d'hier à Saint-Étienne-du-Rouvray, non loin de Rouen, en Seine-Maritime. Deux individus qui ont pris en otage un prêtre, des sœurs et des fidèles avant d'être abattus par la BRI. Le curé Jacques Hamel a été égorgé. Une autre personne est toujours entre la vie et la mort ce matin. L'un des assaillants a été identifié. Adèle Kermiche, 19 ans, euh, réside dans la commune. Il était connu des services antiterroristes pour avoir tenté par deux fois de se rendre en Syrie, deux tentatives qui ont échoué, l'une en Allemagne et l'autre en Turquie. L'individu avait été incarcéré avant d'être libéré avec bracelet électronique à la cheville. Le parquet antiterroriste avait fait appel de cette décision mais n'avait pas obtenu euh, gain de cause. Le deuxième auteur de l'attaque est en cours d'identification. Les perquisitions se poursuivent. Un mineur a été placé en garde à vue. On attend les prochaines annonces du procureur euh, François Molins. D'ici là, le président réunit euh, ce matin à 8h45 dans, une heure et quart, un conseil de sécurité et de défense à l'Elysée. Dans une demi-heure, il recevra les euh, représentants des différents cultes avant euh, de réunir un conseil des ministres comme tous euh, les mercredis à 9h30. Une enquête préliminaire ouverte à Nice pour abus d'autorité. Elle a pour objectif de vérifier les affirmations de Sandra Bertin. La policière municipale affirme avoir reçu des pressions pour mentir sur le dispositif policier au soir du 14 juillet. Le procureur dispose désormais de tous les éléments, l'identité de la personne qui aurait contacté euh, la chef du service de vidéosurveillance va être vérifiée. Il ne s'agirait pas d'un membre du cabinet du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Ah, ce n'est pas une surprise, mais c'est tout de même une première au pays de l'oncle Sam. Une femme va représenter l'un des deux grands partis américains à l'élection présidentielle. Hillary Clinton a officiellement été désignée candidate par les délégués de la Convention démocrate réunie à Philadelphie. Elle va désormais pleinement se battre contre son rival républicain Donald Trump. Un sondage donne pour la première fois une avance de 2% aux milliardaires. Les Américains sont appelés aux urnes au mois de novembre. La purge qui se poursuit dans la délégation russe à 9 jours des JO de Rio, conséquence du scandale lié à un présumé euh, dopage d'État. 108 Russes euh, sont désormais privés de jeu. Les derniers en date, 22 rameurs suspendus euh, par les instances de leur discipline. Et puis, si vous aimez le tennis, vous devez savoir que Roger Federer n'ira pas à Rio. Le Suisse a été opéré du genou en février dernier. Il est toujours souffrant et a décidé de mettre un terme à sa saison. Du tennis justement avec le tournoi de Toronto, ça passe pour mon fils qui a écarté Joao Souza au premier tour de la compétition. Victoire en 2-7, 6-3, 6-3. qualification également pour Lucas Pouille contre Emilio Gomez en 3-7, 6-7, 6-4, 7-5 en plus de 2 heures de jeu. Merci pour l'actu euh, Rémi. Retour euh, tout à l'heure d'ici euh, d'ici une demi-heure. Il est 7h32 sur Skyrock. Allez, bonne matinée, bon réveil tout le monde. Le morning rap RB tous les matins, toute cette semaine, 6h-9h pour vous accompagner au réveil, au boulot, un peu partout avec Ali Shakis tout de suite. In Command sans Skyrock. Said I'd be gone by five. But it's sunrise and I'm still in your bed. Good night usually means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. somebody like me. You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be Mr. Jones. Who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be Mr. Jones. We used to talk till midnight. All those days that you stayed at my house. We would just pass you, and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Getting high on our supply, we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common. If I'm being honest with you, we got way too much in common. Since I'm being honest with you, who wants to love somebody like somebody like me, you must be messed up too. Who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me. If you could love somebody We got way too much in common. Le morning rap R&B, 6h-9h sur Skyrock. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux.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 Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Oui, l'élève. en concert avec Skyrock à la rentrée à Paris, à Marseille. On en écoute avec euh, Le Diable. S'habille plus en Prada. Il est 7h40. Dans moins d'une minute, l'horoscope. Et puis dans un instant, Beyoncé avec Cold Up sur Skyrock. Allez, bonne matinée. C'est mercredi aujourd'hui. 27 juillet. break. One more time hold on me. I need one dance. I'm way too good to Drake, nouvel album Views disponible. Aujourd'hui sur notre forum, Lionel, mécanicien indépendant à Roubaix. Lionel, racontez-nous. Alors, la semaine dernière, un client est venu me voir à l'atelier pour changer son embrayage. Forcément, il voulait pas se ruiner. Qu'avez-vous fait Je suis allé chez Com et à 150 euros pièce, il y avait comme un mystère. Un mystère Bah ouais, beaucoup trop cher. Alors que sur mystèreauto.com, je l'ai trouvé à 79 euros. Là, il y avait plus de mystère. Et en plus, ils l'avaient en stock, ils me l'ont envoyé le jour même et j'ai pu tenir mes délais. Ah ça c'est pro. Pour vos pièces auto. Pas de mystère, mystère auto. C'est aussi pour les pros. 7h41. Bonne matinée, bon réveil sur Skyrock. L'horoscope c'est maintenant et c'est juste après. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Votre puissance sexuelle tous les matins. L'horoscope de l'amour entre 6h et 9h dans le morning. Votre puissance sexuelle sur une échelle de 0 à 5. 0 sur 5 aujourd'hui malheureusement pour vous. Les Sagittaires et les Cancers, petit moral et euh, peu d'amour. 1 pour euh, les Lions et les Balances. Vous avez connu des gens meilleurs alors courage pour euh, cette journée plus que moyenne. 2 sur 5 pour les Scorpions et les Capricornes. Ne refusez pas un petit café ou un verre durant la journée car euh, derrière se cache une rencontre sympa. 3 pour les béliers et les gémeaux. Vous êtes en forme, vous allez vivre une belle journée. 4 pour les vierges et les versos. Personne ne vous résiste aujourd'hui. Si vous êtes en couple, votre partenaire sera comblé de bonheur. Et puis 5 sur 5 de puissance euh, amoureuse. Pour les poissons et les taureaux, en ce euh, mercredi 27 juillet, journée parfaite. Vous êtes celui ou celle qui enverra des rayons de soleil et d'amour autour de vous. Beyoncé, on l'écoute maintenant sur Skyrock avec Hold Up. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. Something don't feel right because it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. There's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy, jealous or crazy? Or oh, like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love you like I love you. Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage, still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your shades. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you. But y'all know we were made for each other, so I find you and hold you down. Missing say, hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love you like I love you. it's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tier, five star. Sexy loving in the car, like make that wood, like make that wood. Holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy, jealous and crazy. Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Oh, up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. I hop up off bed and get my swag on. I look in the mirror and say, What's up? What's up, what's up, what's up? I hop up up my get my swag on. I look in the mirror and say, What's up? What's up? What's up? What's morning. good morning. Rap et R&B. 6h, 9h sur Skyrock. Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent.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 No half stepping either, you wanted it, you just playing. I'm listening to you knowing I can't believe what you're saying. It's a million views, baby, boo, so don't be dumb. I got 99 problems, but you won't be one. Like what? 51 et Ariana Grande à l'instant, c'était problème sur Skyrock. ça c'est Drake. Le tout dernier avec Rihanna, on va écouter Too Good avant l'actu dans un instant de ce mercredi. Sans place de concert Rihanna au Stade de France avec Skyrock. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. 65 centimes plus coût d'un SMS. Alors c'est cool d'habiter seul Grave, ça m'évite pas mal daller retours J'avoue que la fac c'était un peu loin de chez tes parents. Eh, ça m'évite surtout des allers-retours entre mon canapé et mon lit. Vous aussi, adoptez le confort de nos canapés lits. En ce moment, le canapé convertible les murs est à 229 euros au lieu de 289. Sur présentation de la carte gratuite IKEA Family, détail sur IKEA.fr. IKEA Olivier a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's. Alors il croit qu'il peut tout remporter, même ce Grand Prix de moto. oui, mais Olivier, c'est chez McDonald's que tu gagnes tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août. Voir règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. Un impact, une fissure, une vitre brisée Allez directement sur carglass.fr pour prendre rendez-vous. Et oui, c'est simple, en quelques clics, c'est fait. Chez Carglass, il y a toujours une solution pour vous. Alors, allez sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Radio Disneyland Chers parents, vous voulez nous faire une bonne surprise en nous emmenant à Disneyland Paris Mais vous hésitez Parc Disneyland Ou Parc Walt Disney Studio Profitez des longues soirées d'été devant le spectacle Disney Dreams Ou vivre une aventure complètement toquée avec Ratatouille Eh bien, taratata En ce moment, les deux parcs sont au prix d'un seul Plus la peine d'hésiter Plus la peine de choisir Roule Raoul En ce moment et pour une visite jusqu'au 28 septembre, profitez des deux parcs Disney pour le prix d'un seul. Alors n'attendez plus Conditions et réservations dans certaines billetteries sur disneylandparis.com Le Morning R&B. 6h, 9h sur Skyrock. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Perdre lunettes sur le scène. Millions de vues en 24 heures. Mon frigo n'a plus peur. Petit frère change de père. Un clip, on les met en sueur. Et lendemain dans le père, t'entends du PNL. T'entends du PNL. La jungle, elle s'envoie ravie. Et j'ai mes affaires, du sucre dans ma bouche amère. La mif sous un soleil plein, tu touches, on touche le salaire. on fait ce qu'on peut, toi reste en chien, toi reste en chien. Le majeur traverse le ciel, on voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire je que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. temps, c'est de la monnaie, j'ai pas de monter des sous. TTF, IGTM, ça des bisous. Même adresse, personne ne nous enquête. Personne ne nous inquiète. Personne ne nous enquête. Dans, le vide, vois le monde en entier. Le monde en entier.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 La grande classe. Drake avec euh, Rihanna, on écoute un extrait de son album euh, à Drake, ça, ça doit être un des albums qui, euh, qui doit beaucoup tourner là cet été pendant les vacances. petite pensée d'ailleurs à ceux qui nous écoutent depuis leur lieu de vacances. Drake avec Rihanna tout Good sur Skyrock à hein, quasiment 8 heures. En ce mercredi 27 juillet, il y a la roulette qui va tourner là avant 9h, restez avec nous. je vous dis tous les cadeaux qu'il a gagné dans un instant, mais juste avant on fait un point sur l'actu. Le sport, la météo avec Rémi qui est là. Salut Rémi. Salut Mehdi. Et on commence par le temps tout de suite. Eh ben ouais, bah ça reste une belle journée côté ciel, hein, le soleil va faire de belles apparitions partout hein, sur l'ensemble de l'Hexagone. On aura quand même quelques gouttes de pluie euh, aujourd'hui dans le nord principalement euh, du Finistère au nord Pas-de-Calais. Les températures ce matin 12 degrés à Beauvais, 13 à Nevers, 14 à Lille et à Clermont-Ferrand, 15 à Nantes et au Mans, 17 à Bordeaux et à Paris, 19 à Lyon, 21 à Toulouse et déjà 22 sur Marseille, 23 sur Nice. Dans l'après-midi, il fera 20 à Cherbourg, 22 à Caen et à Lille, 24 à Biarritz, 25 à Nancy et à Paris, 26 à Troyes, 27 à Saint-Etienne, 29 à Toulouse, 30 à Marseille et à Lyon, 32 à Valence et 35 dans les reine de Nîmes, la pollution, c'est plutôt bon. Les indices sont compris entre 2 et 4. Ça monte à 5 sur Montpellier, Toulon, Nice et Mulhouse. 8h01 dans un instant, designer Panda et dessus tout de suite. Le choc et la douleur ce matin, mais aussi beaucoup de questions, des interrogations après l'attentat d'hier dans une église de Saint-Étienne du Rouvray en Normandie. L'un des deux terroristes a été formellement identifié. Il s'agit d'Adel Kermiche, 19 ans et habitant de la commune. Il était fiché S, connu des services antiterroristes pour avoir tenté par deux fois de se rendre en Syrie. La première fois fois, il a été interpellé euh, en Allemagne, la deuxième fois en Turquie. L'individu avait été incarcéré avant d'être libéré avec un bracelet électronique. Certains euh, parlent ce matin de manquement de la part de la justice et d'un drame euh, qui aurait pu être évité. Le parquet antiterroriste n'avait pourtant fait appel de cette décision, mais n'avait pas été entendu. Un début de polémique donc lié à la justice, mais aussi une autre concernant la sécurité. Daesh a revendiqué l'attaque et veut prouver que ses soldats peuvent attaquer partout et à tout moment. François Hollande s'est exprimé hier soir il demande aux Français de se rassembler et fait comprendre à la classe politique, Nicolas Sarkozy en tête, que l'heure n'est pas au règlement de compte. Il reçoit en ce moment même les représentants des cultes avant de réunir un conseil de défense, puis euh, le traditionnel conseil des ministres. Les deux individus euh, ont pris en otage un prêtre, des sœurs et des fidèles, ça vous le savez, avant d'être abattu par la BRI. Le curé Jacques a été égorgé. Une autre personne est toujours ce matin entre la vie et la mort. On attend euh, les prochaines indications de François Molins, le procureur de la République de Paris. L'identité du deuxième deuxième n'est pas encore connu. Les perquisitions se poursuivent. Il y en a eu deux hier soir et un mineur a été placé en garde à vue. Le début d'une semaine de grève chez Air France, préavis déposé par les hôtesses et les stewards. Les syndicats veulent peser sur les négociations d'accords d'entreprise. Un mouvement qui tombe en plein chassé-croisé ce week-end entre Juétiste et haussiens. Les prévisions de trafic ont été revues à la hausse. La compagnie prévoit d'assurer 82% des vols. Si vous êtes concerné, vous pouvez euh, dès à présent vous rendre sur le site de la compagnie pour savoir si votre vol est maintenu ou non. Une nouvelle mise en examen à la mairie de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine après le maire Patrick Balkany et sa femme. C'est le directeur général des services techniques qui est dans le collimateur de la justice. Thierry euh, Bandrac a été mis en examen pour trafic d'influence passif, euh, corruption passive et recel. Il n'a pas été placé en détention provisoire. Euh, le parquet refuse pour l'instant de confirmer un éventuel placement sous contrôle judiciaire. Du sport et du foot, c'est officiel. La reprise ce soir pour Monaco. Les hommes du Rocher jouent le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ils se déplacent soir en Turquie pour affronter le Fenerbahçe. Coup d'envoi à 20h45. Match nul hier soir. Deux buts partout entre Rostov et Anderlecht et 1-1 entre Salonique et l'Ajax Amsterdam. Et puis la purge qui se poursuit dans la délégation russe à 9 jours des JO de Rio. Conséquence du scandale lié à un présumé dopage d'État. Ce sont désormais 108 athlètes russes qui sont privés euh, de jeu. Les derniers en date, 22 rameurs suspendus par les instances de leur discipline. Allez, on retourne l'actu tout à l'heure dans moins d'une demi-heure vers 8h30. Salut Rémi. À tout à l'heure, on parlera mercato. Ah, mercato foot euh, avec euh, toutes les nouvelles qu'il faut savoir. Bonne matinée, bonjour tout le monde, bon réveil, bonnes vacances, courage si vous à tout boulot. Mercredi 27 juillet, le morning rap R&B tous les matins entre 6h et 9h sur Skyrock avec la roulette, un premier qui va tourner avant 9h du mat. Dedans, il y a euh, la l'enceinte euh, Monster Backfloat, l'enceinte flottante, l'enceinte qui vaut 200 euros, beau petit cadeau là qu'on vous fait. Et puis la compil Planète Rap 2016 aussi qui réunit tous les cartons rap R&B de Skyrock et notamment ce titre signé Designer, le rappeur new-yorkais découvert sur Skyrock et repéré par Kenny West. pockets full, Danny. Selling ball, Danny. Been on the macho like Randy. The chopper go out for granted. In the bullet you bandit. Hope you killers understand it. I got broads in Atlanta. Twisted the lean in the family. Credit cards and the scammers. <laughs> Hitting the looks in the van. Legacy, family. Why is it look like a family? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Why is it family? pocket swoop, Danny, Saddlebow, Candy. may not am the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then they pull up your bandit. Hope the killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, Trisha Dublina shoot, sippin' flounder. Credit cards in the scammers, wake up beside you shoot, let designer, over Lady shoot. They be anti rats, I know we clapping shoot. I be pulling us up in the finest shoot. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I try to shoot. Black six, Why is he killing no comma? Pop a perk, I got stunning gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it crowning. No niggas, they come and kill you on the counter. Paroli is dancing bigger than the pound. Go out to the Grammy, but pull it, you find it. Pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas that's counting for digits. Say you make you a lot of money. No killers pull off in the end of baby. CTDD pull off in the killer baby. Call a feeling, feel like gon' feel it, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Folk, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spin it. The Bobby, you spin the dawn, doing business. in the rape, doing the flu, the doing the minute. I begin to the chicken, count to the chicken chicken and all of my niggas big. Panda. Panda panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just at the lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the bando. Legacies, family, wait see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacies, family, wait and see, panda. Package full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out for Grammy. Then nigga pull up your bandit, hope killers understand me. I got broads in Atlanta busy the D the family. Credit cards and the scammers, <laughs> hitting the links in the van. Legacies, family. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacy, family. <laughs> Why is he panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out for granted. This nigga pull up your banner. Hope the killers understand me. panda, morning. Le morning. Rap and R&B. 6h, 9h sur Skyrock. Ah, tu sors riche ou pauvre, au fond c'est la même.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 Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light. Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is. Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready I wanna make it ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing. Like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light. So I can run through it like a and step on the gas. Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. when the light turn green. Lego. Give me what I ask for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest, arena, Venus, flow of genius, smoking Venus. You never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out. mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la faute à la télé. Je pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Moi est partout, donc tu m'attendras du rémel sous les cifs Nos portrait dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô, maman. Ça va, pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô maman, je crois que t'as besoin, T'aurais Allons-nous-en. J'aurais serai ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir parle à la faucheuse. La nuit, je me réveille en nage, sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là, je suis partout, tant tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. Ouais. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu, heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, je crois que t'as besoin repos. Allons-nous-en pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir, me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô maman, Bobo, Bobo, allons-nous-en. Allô maman, allô ça va pas fort, j'ai perdu du temps, allô maman J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman J'crois que t'as besoin, j'crois que t'as besoin repos Allons-nous-en Ouais man, ça va 18 bonne matinée, bon réveil avec euh, le son de Skyrock, Rap RB dès le matin, le morning Rap RB tous les matins, 6h, 9h sur Skyrock avec SCH euh, Allo Maman sur la compile. Planète Rap 2016 a gagné euh, tout à l'heure avec l'enceinte Monster float et la suite du son avec le number one, el numero uno toujours en tête des ventes de sons en France. Justin Timberlake, on va l'écouter avec Ken Stop the Feeling, c'est dans un instant. Skyrock, t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Planet, 2016. Plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Signé Avec le nouveau Duel Maître Gims. Le nouveau Soprano. Soprano. Le nouveau SCH. Premier sur SCH. Tips Harmonie. Skyrock Radio. Écoute Skyrock à tout moment. On voit roulette au 72020 et gagne ta nouvelle compile Planète Rap 2016. Avec en plus, en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat étanche et insubmersible. Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. 2016, la compile officielle pour un été. promis sur le rap. Pa, pa, pa, pa. Roulette au 72020, 65 centimes plus coup d'un SMS. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô jambon, euh, pardon, allô patron. non mais dis donc. Ah bah oui patron, hein, mais c'est pas moi, c'est Lidl. En ce moment, les 6 tranches fines de jambon de Bayonne IGP Origine France, forcément, <laughs> elles sont à 1,59€. Du vrai bon jambon de Bayonne à 1,59€ les 6 tranches Eh oui patron, hein, c'est du grand lard. <laughs> Euh, euh, pardon, euh, du grand art. Patron Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 1,59€ le paquet de 100 grammes, 15,90€ le kilo. Offre valable jusqu'au mardi 2 août. Pour votre santé, bougez plus. Chérie, que tu continues de l'accompagner jusqu'à la grille de l'école, pourquoi pas Que tu lui donnes encore des surnoms d'animaux en public, à la limite. Mais regarde les choses en face, il a les pieds qui dépassent du lit, ton canard des îles. Ça tombe bien, en ce moment chez Ikea, le cadre de l'Imalme 90 cm par 200 est à 99 euros au lieu de 129. Sur présentation de la carte gratuite Ikea Family, détails sur Ikea.fr. Ikea. Sangria. know the name. Skyrock. Fresh, you Max a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's, alors il croit qu'il peut tout emporter, même ce titre de champion du monde de beatbox. Oui, mais Max, c'est chez McDonald's que tu gagnais tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août. Voir règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. Midas à 40 ans. Bonne nouvelle Je dois justement faire ma révision. Eh bien, la révision Midas est 25% moins chère en moyenne que chez votre constructeur. Oh, je veux mieux que ça. C'est vos 40 ans après tout. Attendez, on révise votre voiture et avec Midas Connect pour 1 euro de plus, elle repart connectée. Oh, la révision Midas de mieux en mieux. Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur midas.fr. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je, l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. Mais n'importe quoi, vous avez des preuves C'est quoi vos sources Lucas Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info.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 Rappé RB non-stop. C'est Jojo Joule sur Skyrock. Je fais ce que je peux pour mes potos. Et font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment, je peux sauter. Je prends la vie comme un tournoi. Tu veux t'évader, partir de là. Alors imagine-moi. Je pense même plus à verser des larmes. Je fais que t'as fait comme un chinois. avec Emotions en version Skyrock. Il est 8h28. On est le 27 juillet aujourd'hui, mercredi. Dans un instant, on va écouter euh, le son de. Euh, qu'est-ce que je vous ai prévu euh, dans un instant, j'ai prévu Drake avec euh, One Ça arrive juste après un point sur l'actu, le sport et la météo, le dernier point de la matinée avec euh, Rémi. Salut Rémi. Ça va Ouais, ça va et toi bah, La pêche comme tous les matins. Alors la météo, comment ça se passe Eh ben, ça reste une belle journée côté ciel. Hein. Le soleil va faire de, belles apparitions partout, sauf dans le nord malheureusement aujourd'hui. Ce sera Mossad et même pluvieux du Finistère au Nord-Pas-de-Calais. les températures, on a 13 degrés à Blois, 14 à Lille et à Rouen, 15 à Besançon et à Limoges, 17 à Strasbourg et à Paris, 19 à Lyon, 21 à Avignon, 22 à Marseille et à Montpellier. Au meilleur de la journée, il fera 17 sur les planches de Deauville, 18 à Pirouplage, 20 à Pornic, 22 sur le sable de Royan, 23 à Arcachon et puis 28 si vous êtes au bord de la Méditerranée, notamment à Saint-Tropez. La pollution, c'est plutôt bon. Les indices sont compris entre 2 et 4. Ça monte à 5 sur Montpellier, Toulon, Nice et Mulhouse. One Dance de Drake a écouté juste après un point sur l'actu maintenant à 8h29. Le choc pour les uns, la peur pour les autres et un sentiment général d'indignation. Ce sont les mots qui reviennent le plus souvent ce matin au lendemain d'une attaque terroriste dans une église de Saint-Étienne du Rouvray en Normandie, deux individus ont pris en otage, vous le savez, un prêtre, des sœurs et des fidèles avant d'être abattus par la BRI. Le curé Jacques Hamel a été égorgé. Une autre personne est toujours entre la vie et la mort ce matin. L'un des assaillants a été identifié. Il s'agit d'Adel Karmich, 19 ans, habitant de cette commune de 27 000 habitants. Il était connu des services antiterroristes pour avoir tenté par deux fois de se rendre en Syrie. Il a tenté, hein, mais il n'a pas réussi parce qu'il a été interpellé à la fois en Allemagne et en Turquie. L'individu avait été incarcéré puis libéré avec bracelet électronique. Le parquet antiterroriste avait fait appel de cette décision mais n'avait pas obtenu gain de cause. Le deuxième auteur de l'attaque est en cours d'identification. Des perquisitions se poursuivent. Un mineur a été placé en garde à vue et l'enquête est en cours. François Hollande est actuellement avec les représentants des cultes à l'Elysée. Il réunira là dans un petit quart d'heure un nouveau conseil de défense avant le traditionnel conseil des ministres qui sera largement consacré à la sécurité. Le chômage qui augmente une nouvelle fois, les chiffres ont été communiqués hier soir, plus 0,2% en juin, soit 5400 personnes supplémentaires sur les listes de Pôle emploi, un nombre qui est toutefois en baisse de 0,7% sur un an. Ce sont les jeunes qui ont le plus trinqué par la hausse le mois dernier. Les flammes qui gagnent du terrain en Californie, un incendie ravage depuis vendredi la banlieue de Los Angeles, banlieue nord. Le sinistre avance poussé par les fortes chaleurs et par le vent. Il arrive aux portes de Santa Claritz où quelques 20 bâtiments ont déjà été détruits. Du sport et du foot, c'est officiellement la reprise ce soir pour les Monégasques. Les hommes du Rocher euh, joue le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Il se déplace en Turquie pour affronter le Fenerbahçe. Euh, coup d'envoi à 20h45. Match nul hier. Euh, deux buts partout entre Rostov et Anderlecht et 1-1 entre Salonique et l'Ajax d'Amsterdam. Et puis pas mal d'infos mercato à vous donner. On vous l'avait promis, hein, on vous le fait. Le cas Pogba tout d'abord qui semble un petit peu plus difficile qu'on le pensait. Si le montant du transfert à 120 millions d'euros semble réglé, il reste la fameuse commission de l'agent Mino Raiola. Il espère toucher 25 millions dans cette affaire, mais la Juve et Manchester bah, se renvoie un petit peu la balle, hein, euh, lequel les deux clubs doivent payer. Pour l'instant, on n'arrive pas à trouver de solution. Du coup, l'agent bah, a tranché hier, il a carrément annulé la visite médicale de Pogboom euh, prévue chez les Red Devils. En parlant de gros sous et de Juve, vous devez savoir que Higuain devient le troisième transfert le plus cher de l'histoire. L'attaquant de Naples a été vendu au champion d'Italie pour 90 millions d'euros. Lyon qui referme pour l'instant le dossier La Casette, Jean-Michel Aulas a refusé une proposition d'Arsenal qui proposait un chèque de 35 millions d'euros. La direction a été claire, La Casette est l'un des leaders du groupe de Bruno Genesio et il est irremplaçable. Donc, en fait, en gros, il reste à la maison. Et puis, la question de l'avenir de Blaise Matuidi toujours posée. Il pourrait bien quitter le PSG dans les prochains jours. Si le Parisien a envie de découvrir euh, la première ligue, c'est en Italie qu'il risquerait d'évoluer. On parle encore de la Juve hein, qui cherche à remplacer Pogba dans son entrejeu. L'ancien Stéphanois serait séduit à l'idée euh, de s'engager avec une formation qui souhaite briller cette année en Ligue des Champions. Enfin, rien de confirmé pour l'instant, une bonne rumeur, mais euh, qui va certainement se confirmer. un nouveau club pour Kevin Gamero, le Français qui évolue au FC Séville se rapproche de l'Atlético Madrid, donc il rejoindrait euh, Griezmann. Le montant de la transaction serait de 30 millions d'euros. Merci Rémi. Demain, le retour pour euh, l'actu dès 6h du mat. Yep, à demain. À demain, tu Rémi. Bonne journée à vous toutes et tous. À l'écoute de Skyrock, il est 8h32. Qui veut faire tourner la roulette Pour ça, on vous attend là. Dès euh, maintenant, vous pouvez vous inscrire au 72020. Vous envoyez roulette par message au 720. Il y a la compile Planète Rap 2016 à gagner. Et puis l'enceinte aussi Monster Backfloat, c'est pour vous.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 One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Nouveau, nouveauté, nouveau son. Nouveauté Skyrock. Skyrock, Skyrock, Skyrock. Linda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du gars en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement est con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau. Pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif et tu veux la consommer, consommer son boulot c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On a perdu la nuit, c'est une bombe, c'est elle trace sa route. Le smic est ça c'est minable. Elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. T'es tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place tu rêves, des fous Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. T'es tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. c'est Skyrock avec le bon son à français, le nouveau titre de Alonso, c'était Binta. Il y a Alicia qui arrive dans un instant sur Skyrock avec une commande. La roulette aussi qui va tourner avant 9h du mat. Et puis l'horoscope aussi qui se prépare de ce mercredi 27 juillet. Alors c'est cool d'habiter seul Grave, ça m'évite pas mal d'allers-retours. J'avoue que la fac c'était un peu loin de chez tes parents. Eh, ça m'évite surtout des allers-retours entre mon canapé et mon lit. Vous aussi, adoptez le confort de nos canapés lits. En ce moment, le canapé convertible murs Brandsta est à 229 euros au lieu de 289. Sur présentation de la carte gratuite IKEA Family, détail sur IKEA.fr. IKEA Midas a 40 ans. Bonne nouvelle Je dois justement faire ma révision. Eh bien, la révision Midas est 25% moins chère en moyenne que chez votre constructeur. Oh, je veux mieux que ça. C'est vos 40 ans après tout. Attendez, on révise votre voiture et avec Midas Connect pour 1 euro de plus, elle repart connectée. Oh, la révision Midas de mieux en mieux. Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur midas.fr. J'arrive, j'arrive, je suis là. 8h40 sur Skyrock, c'est parti pour l'horoscope. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Eh oui, j'ai laissé une petite, euh, une petite vague pour euh, voilà petite pensée pour ceux qui sont en vacances. Les, les, vagues de la mer. Bon courage si vous allez bosser. aujourd'hui on est mercredi 27 juillet. L'horoscope de l'amour tout de suite. Votre puissance sexuelle sur une échelle de 0 à 5. 0 aujourd'hui ça va pas du tout. Hein. Si vous êtes Sagittaire et Cancer, petit moral et peu d'amour. 1 pour les Lions et les Balances. Vous avez connu des jours meilleurs. Alors courage pour euh, cette journée plus que moyenne. 2 pour les Scorpions et les Capricornes. Ah, ne refusez pas un petit café euh, ou un verre durant la journée car derrière se cache une rencontre sympa. 3 sur 5 pour les Béliers et les Gémeaux. Vous êtes en vous allez vivre une belle journée. 4 pour les versos, les vierges. Personne ne vous résiste aujourd'hui. Si vous êtes en couple, votre partenaire sera comblé de bonheur. Et puis là, le top du top aujourd'hui. 5 sur 5 de puissance sexuelle. C'est pour les euh, poissons et les taureaux. Journée parfaite. Vous êtes celui ou celle qui enverra des rayons de soleil et d'amour autour de vous. Allez, bonne matinée tout le monde. Ali Shakiz, je vous l'ai promis. Elle est là tout de suite. On écoute une commande sur Skyrock. Et puis la roulette aussi, je vous l'ai promise. Ça tourne avant d'avoir du mat. 8h42. Said it's sunrise and I'm still in your bed. Good night usually means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. to love somebody like me. You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be Mr. Love too. We used to talk till midnight. All those days that you stayed at my house. We were just passing the time. When we were young and we ain't had no vows. nah, <laughs> nah, nah, maybe later on I'll text you and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Getting high on our supply, and we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common. If I'm being honest with you, we got way too much in common. Since I'm being honest with you, who wants to love somebody like somebody like But you come Jamais Skyrock t'a offert autant de musique dès le matin.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 Plus ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat. La roulette avec euh, Damien en direct de Libourne. Salut Damien. Salut, salut. Comment ça, va? Ouais, ça va et toi? Attends, hein, attends, ça va, il fait beau. Hein. Bah ouais, du côté de Libourne, hein, généralement, il y a du soleil. C'est rare quand il pleut quand même. Ouais, il pleut des fois quand même. Ah bah oui, euh, un petit peu quand même. Des fois, de temps en temps, il y a un peu de pluie, mais sinon, généralement, c'est euh, ouais, plutôt, soleil. plutôt sympa Le, temps en Gironde. Ouais, c'est cool, Allez, quand tu veux, tu Christophe Damien, on t'écoute pour arrêter la roulette. La combat, si vous n'étiez pas réveillé, vous êtes bien réveillé avec le stop de, Damien. La roulette avec la compile Planète Rap. 2016 et l'enceinte Monster Backfloat. C'est gagné la totale pour toi, ah, Damien. merci, merci, merci. de rien, de rien, de rien. On est content de te faire plaisir ce matin. À 8h53, la compil Planète Rap 2016, tous les sons euh, de, Skyrock à l'intérieur et puis l'enceinte aussi. Euh, en plus, elle est grave l'enceinte. 200 euros, c'est son prix. f flotte. Ah, on peut la mettre dans l'eau et euh, bah, tu vas pouvoir en profiter cet été, Damien. Il eh, y a moyen de faire un petit dédicace, s'il te plaît Il y a moyen, il y a moyen. Vas-y, on t'écoute. Bah là, je fais une petite dédicace à mon pote Vince qui est en Slovénie, qui travaille. Courage, mon frère. je te soutiens. À tous les donne les sous qui me reconnaîtront jusqu'à Bordeaux et El Diablo numéro uno. <laughs> El Diablo numéro uno, c'est qui lui c'est un groupe de, chicha sur Facebook. Ah d'accord, ok. <laughs> Très bien. Chicha, c'est quoi ton parfum préféré toi Moi, euh, menthe mhm. euh, après sinon c'est absolute zéro. Hein. Ah ouais, là on, on est dans la vodka là. Non, Absolute Zéro, c'est Social Smoke, c'est mon de euh, poivré. Absolute Zéro, c'est pas. Euh, ah, non, je confonds avec l'absolute tout court, la vodka, quoi. Mais ça. Ah n'a- non, non, Zéro, c'est- c'est- c'est poivré. Ah, ouais, ça rien à voir avec la vodka. Ah, rien à voir du tout. Ok, très bien. Bon, Damien, bah, bonne journée à toi. Merci, merci. bon Allez, bonnes vacances aussi si, euh, si tu bouges cet non, je travaille, je travaille. Ah, je tu travailles tout l'été ah, tout l'été, ouais. Bon, allez, courage pour le boulot cet été alors, Damien. Merci. Bye, bah, à plus. Salut. Allez, dans un instant, il y a Maxime qui débarque pour euh, vos dédicaces. On va écouter Drake aussi avec euh, Rihanna pour Too Good, 8h54. place de concert Rihanna au Stade de France avec Skyrock. This is Rihanna. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. 65 centimes plus coup d'un SMS. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô jambon, euh, pardon, allô patron Ah non mais dis donc Ah bah oui patron, hein, mais c'est pas moi, c'est Lidl. En ce moment, les 6 tranches fines de jambon de Bayonne IGP Origine France, forcément, <laughs> elles sont à 1,59€. Du vrai bon jambon de Bayonne à 1,59€ les 6 tranches Eh oui patron, hein, c'est du grand lard. <laughs> Euh, pardon, euh, du, grand art. Patron Patron oh, Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 1,59€ le paquet de 100 grammes, 15,90€ le kilo. Offre valable jusqu'au mardi 2 août. Pour votre santé, évitez de grignoter. Chez Conforama, la dernière des marques, c'est maintenant ou jamais. Et c'est jusqu'à moins 80% comme le matelas Mousson, 140 par 190 à 169,50€ au lieu de 333 euros, soit moins 50%. Et c'est bientôt fini. <laughs> bah alors, on se réveille Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions, date magasin participant participants sur conforama.fr. habite colore la vie. Ah, c'est l'été. On se prend pas la tête, on vit en t-shirt. Et on fait son shopping chez Kiabi. En ce moment, le t-shirt très sympa, homme ou femme, avec des imprimés très mode est à seulement 5 euros. Ah, c'est l'été. Et même votre porte-monnaie, il se prend pas la tête. Du 27 juillet au 14 août, conditions magasin et sur kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Vous attendez d'avoir un problème de clim pour vous en occuper eh bien, Agathe, non. Bah non, moi j'ai pris les devants. Voilà. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Agathe est chez Noroto. Et éviter le coup de chaud, c'est facile avec Noroto. Le forfait entretien clim est à 49 euros. Et pour seulement 49 euros, vous êtes sûr de rouler au frais. Noroto. Modalité en centre et sur noroto.fr. à Disneyland Paris, c'est le nouveau spectacle Mickey et le magicien. Un truc de ouf Avec plein de personnages Disney. En ce moment à Disneyland Paris, découvrez le nouveau spectacle d'illusion Mickey et le magicien.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 Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. en Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. Je en feu. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je me reste de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Je suis en feu. Ce soir je suis intouchable, je danse comme au Marcy le salut, même Michael Jackson me dit merci. Je suis me fait passer passe boum dans la lucarne. Je suis Sors de la piste fais une grande garde de vandale. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez Algérie, en Coupe du Monde au Brésil. un Ce soir, je suis un warrior. appelle moi Stephen Curry. suis un je sors de deux heures de sport. Ramène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondinier énervé contre Freezer. suis un Ce soir, je ne joue pas, mais je repars avec les trophées. suis un Tu m'appelais Kirikou. Ce soir, je John Je suis un Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. suis un Ou comme les trois petits à 6 h du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir, je marche sur Regardez d'un Si tu me si tu me parles, si tu me Party Skyrock.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 Courage. Si vous bossez, il y a Maxime pour vous accompagner là tout de suite jusqu'à midi. Salut Maxime. Salut Mehdi. Alors tout à l'heure, je me suis trompé puisque pas pas sur l'animateur qui allait présenter le 9h midi, mhm. mais c'est pas les dédicaces. Hein. Les dédicaces, j'ai annoncé Maxime avec les dédicaces, rien à voir. Parce qu'en plus c'est moi qui fais les dédicaces. Ce sera tout à l'heure à partir de midi. Et eh ouais, t'es tellement pressé de revenir que. Eh ouais, voilà. Je voulais enchaîner direct dès midi quoi. Eh bah écoute, il y a 3 heures entre temps. Tu peux te reposer un petit peu. Bah, c'est ce qui va se passer. Petit café, euh, et puis retour tout à l'heure à midi pour vous accompagner avec vos messages, vos dédicaces. Eh Maxime. Ben, ça marche, midi, à tout à l'heure. Ready Ouais, ready. Allez, c'est parti. Et 9 h 3 sur Skyrock, rap RB non-stop. C'est parti jusqu'à midi avec peut-être la double de Rihanna. 5 places à gagner pour le Stade de France. C'est samedi soir avec Skyrock. C'est un événement euh, Skyrock, bien sûr. Et puis, euh, bah, si vous entendez le titre de Rihanna, à tout moment, entre 9h et midi, il faudra envoyer le mot Rihanna au 7 20 20. On démarre tout de suite l'émission maintenant Urban Music Non-Stop avec Mike Posner. Voici avec tout copi les Nibissa. Black M juste après, je suis chez moi. Et petit souvenir, c'est Justin Timberlake avec TI pour My Love sur Skyrock.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 Tout le monde me regarde. À travers mon innocent, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle La France est belle mais belle. Même regarde haut comme la tour Eiffel. Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides. Les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime. Je suis français. pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne, je préfère ne rien voir comme Amadou et Marianne. Je t'invite à manger un bon mafé chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'ambiancer. Je suis français veux pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'il me trouve trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne, fier d'être le fils de Monsieur Diallo, éternellement insatisfait. À suivre. It's hip hop and R&B, y'all. New, new, new hip hop. Skyrock. Skyrock. Ain't another woman that can take your my. easy. See, when they wanna come and kick it with a stand up got. Yeah, you don't really wanna let a chance go by. Cause you ain't been seen with a man so fly. baby, friend so fly, I can not go fly. Private cause I handle my BI, they call me Candle Guy. Why? Simply cause I am on fire. I hate to have to cancel my vacation so you can't deny. I'm patient, but I ain't gon' try. You don't come, I ain't gon' die. Hold up, what you mean you can't go why? Me and your boyfriend, we ain't no tie. You say you wanna kick it when I ain't so high. Well, baby, it's obvious that I ain't your guy. I ain't gon' lie. I feel your space and forget Get your face, I swear I will. St. Bart, St. Bullet, anywhere I chill. Just bring with me a pair, I will. I can see us holding hands, walking on the beach, our toes in the sand. I can see us on the countryside, sitting in the grass, laying side by side. You can be my baby, when you make you my lady, girl, you amaze me. Ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love. que j'en fais trop. On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait. Je me quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh, Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laissez parler, vas-y, laissez faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je plus dans vos soirées rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Mon marche à la parole, j'ai que ça les dérange, j'ai que ça les dérange, j'ai qui parle sur mon Mon marche à la parole, j'ai que ça les dérange, j'ai que ça les dérange, j'ai qui parle ce mon On en a rien à foutre. Pas, pas, pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est. Crois pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai. Je regarde trop la télé d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, sont plein de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, Ils m'ont fatigué, font plein de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse parler, vas-y, laisse faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires nous on marche à la parole. c'est que ça les dérange, c'est que ça les dérange. Je qui qu'ils passent sur notre dos, nous on marche à la parole. c'est que ça les dérange, c'est que ça les dérange. Je qui qu'ils passent sur notre dos, on en a rien à foutre. Je crois qu'ils m'ont pris pour un autre, je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole, on tient nos promesses de paroles Et qu'est-ce que ça peut te foutre Qu'est-ce ça peut te foutre On va d'où on vient On va d'où on vient Rien à faire, je trace ma route je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés, dans de sales affaires. Nous, on marche à la parole. Je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent sur nos dos. Nous, on marche à la parole. Je sais les dérange, je sais ça les dérange. Je sais qu'ils pensent sur nos dos. Nous, on marche à la parole. my food. Uh, oh. Skyrock. R&B. Ça se passe sur Skyrock. Non-stop. Yeah. Skyrock. Skyrock. Rap et R&B non-stop. Hola. Hola, na. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. Don't matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da, Then she said, Sabase. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da, Then she said, Sabase. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. African American for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me.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 Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da, da. And she said, sabase. And I said, nabule.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 C'est ce qu'on écoute à l'instant. C'est un artiste euh, venu de Floride que vous découvrez ces jours-ci sur Skyrock. Le son s'appelle Don't Mind. Voici Beyoncé avec Hold Up. Beyoncé suivi de Maître Gims avec Ma Beauté et attention Calvin Harris et Rihanna This Is What You Came For et je vous rappelle que si jamais il y a un deuxième Rihanna juste après c'est Rihanna au 720, peut-être 5 places pour vous si vous êtes le ou la plus rapide à nous envoyer Rihanna au 720, c'est pour le Stade de France samedi soir avec Skyrock 100 places de concert Rihanna au Stade de France avec Skyrock. Rihanna. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite, envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. 65 centimes plus coup d'un SMS. Vous, les rois de la perche égocentrée, les champions des poses faussement naturelles, les maîtres du sourire négligé, vous, les génies du selfie, mais continuez comme ça. Sérieusement, ça peut vous sauver la vie. Se prendre en photo est l'une des meilleures façons de repérer l'apparition d'un mélanome. En collaboration avec l'Institut Gustave Roussy et le collectif Ensemble contre le mélanome, l'application iSkin vous aide à surveiller l'évolution de vos grains de beauté pour faciliter votre suivi dermatologique. iSkin n'établit pas de diagnostic et ne remplace pas la vie d'un dermatologue. Disponible gratuitement sur Apple Store et Play Store. En ce moment, chez Carglass, pour toute intervention vitrage, on vous offre vos balais d'essuie-glace avant. Et en plus, c'est des Bosch. Une offre comme ça, faut pas la rater. Alors, prenez rendez-vous maintenant. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable jusqu'au 6 août dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur carglass.fr. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous allons arriver dans quelques instants sur votre lieu de vacances. Pour votre confort et votre sécurité, merci de rester sur l'application Yax et de continuer à délirer. Je répète, pour votre confort, restez sur l'application Yax et continuez à délirer. Toute l'équipe de ce train et le peuple de Yax vous souhaite d'agréables vacances. Yax, Y-A-X. Je sais pas chez vous, mais chez nous, on a deux problèmes capitaux. La chute de cheveux de mon mari et celle des mobiles de mes enfants. Alors pour mon mari, on a abandonné l'idée de trouver une solution. Mais pour les jeunes, vu le prix que ça nous coûte, hors de question de laisser tomber. Jusqu'au 1er août chez SFR, bénéficiez de jusqu'à 50 euros remboursés sur une sélection de smartphones sans engagement et décimloqués, comme le Sony Xperia E5. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à condition dans les magasins SFR participants. Remboursement sur demande dans la limite du prix d'achat. R&B non-stop. Skyrock. Skyrock. Rap et R&B non-stop. They don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. Something don't feel right because it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. It's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy? Jealous or crazy? Or oh, like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love you like I love. Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage, still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your shades. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you. But y'all know we were made for each other, so I find you and hold you down. Missing say, hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love me like I love you. It's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tier, five star, sexy loving in the car. Like make that wood, like make that wood, Holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy, jealous and crazy. Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. I hop up off my bed and get my swag on. I look in the mirror, say what's up. What's up, what's up, what's up? I hop up up my bed and get my swag on. I look in the mirror and say, What's up? What's up? What's up? What's up? Number one radio. radio. Sky. Sky. Je ne t'ai pas donné tout mon amour.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 C'était This What You Came For à l'instant. Je vous rappelle que le jeu continue. Toute la matinée, s'il y a deux sons de Rihanna à la suite, faut envoyer le mot Rihanna au 7 20 20. C'est 5 places pour vous pour le Stade de France samedi soir. Est-ce qu'il y a Rihanna Est-ce qu'il y a Rihanna et eh non, c'est SCH, allô maman, mais promis, il y aura la double de Rihanna avant midi, restez bien branchés sur l'émission. Non, non, si, ah si, Rihanna elle arrive. SCH, allô maman, et Mario juste après, Let Me Love You sur Skyrock. J'aurais pas trop là, mais tu sais, je bébé. On a du mal, c'est la faute à la télé pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Moi partout, quand tu m'attendras du rémel sous les cils. Mon portrait dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non. J'aurais pas tout fait pour te perdre mais je t'ai perdu Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire C'est hyper dur mais au fond je sais que tu vas partir Me laisser seul dans un 5 étoiles Encore une fois je me dirais que je n'ai que ma mère Allô maman ça va, pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. T'es au travail J'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Ça va pas fort. Allons-nous-en. Allô maman. Ça va pas fort, temps, allô maman J'aime pas tes rides, tes cheveux blancs, allô maman J'crois que t'as besoin, bon, Allons-nous-en je ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir. Je parle à la faucheuse, la nuit, je me réveille en âge Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là, je partout, toi tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. j'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, J'aime pas tes rides tes cheveux blancs Allô maman, je crois que t'as besoin Repos, allons-nous-en J'aurais pas tout fait pour te perdre Mais je t'ai perdu, heureusement Que j'ai pas tout fait pour te plaire C'est hyper dur, mais au fond tu vas partir, me laisser seul dans un 5 étoiles Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère Allô maman, ça va pas fort J'ai perdu du temps, allô maman J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman. Bobo, Bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps, allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman. J'crois que t'as besoin, j'crois que t'as besoin. Repos, allons-nous-en. Ouais, maman, ça va? I just don't know why. If I was your man, baby, you never worry about what I do. I'd be coming home back to you every night, doing you right. You're the type of woman deserve good things, Fist full of diamonds, a head full of rain. Baby, you're a star. I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want Baby, good love and protection. Make me your selection. Show you the way love's supposed to be. Baby, you should let me love you, love you, love you, love you. Yeah. Listen, your true beauty's description looks so good that it hurts you're a dime plus 99 and it's a shame Don't even know what you're worth <laughs> Everywhere you go, they stop and stare Cause you're bad and it shows From your head to your toes, out of control Baby, you know What your man? Baby, you Never worry about what I do i be coming home Back to you good things. Fistful of diamonds, a handful of rings. Maybe you a star. I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Oh, baby, good love and protection. Oh, make me your selection. Show you the way love supports. je l'emmène en bas afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je bats. Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on sait Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais comment c'est. Quand, quand, quand, quand, quand, quand. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je l'ai déçu, je l'ai perdu. L'une des celles à m'encourager depuis mes débuts. Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de Belzébuth. J'ai fini par la tromper, donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Cela n'a pas de sens. Mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante. J'ai perdu la patience. J'ai tout gâché pour cette pouve extravagante. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la White Widow du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète. On avait tout pour être bien, mais je tentais déjà quand même Je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète déconné, J'ai déconné, ouais. C'est toujours la même rancœur. Si elle veut pas se taire, je peux pas le faire à sa place. L'amour se transforme en guerre. Et tout s'arrête quand elle déclare sa flamme. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû jamais de la vie. Mais je trahissais celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous, j'ai déconné, j'aurais pas dû. Je pas mes jamais de la vie. Mais je trahissais celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous, je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais comment c'est. Le diable me remet dans le mal fait que je l'emmène en bas Afin de fumer la white weed Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné maintenant je balle Mais c'était pas la white weed J'ai fait du mal à ma petite